يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نيم ليواميني، mkikutana na jeshi basi kuweni imara na mkumbukeni Mwenyezi Mungu sana ili mpate kufanikiwa. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Na Mwenyezi Mungu na mtume wake wala msizozane mkaingiwa woga na zikapotea nguvu zenu. Nasubirini Hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wanaosubiri. Wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nasi wa yasudduna an sabilillahi wallahu bima ya'maluna muhit.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 Yalipoonana majeshi mawili akarudi nyuma na akasema mimi si pamoja nanyi. Mimi naona msio yaona. Mimi namwogopa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Allahu akbar Allahu akbar La nyinyi mlioamini, mkikutana na kikosi cha wapiganaji katika adui zenu, basi kuweni imara, wala msiwakimbie, na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa kufuata uwezo wake na ahadi yake ya kuwasaidia waumini. Mkikithirisha kumkumbuka na kumtaja pamoja na kuwa imara na kusubiri, mkifanya hivyo ndiyo matarajio yenu ya kupata mafanikio yatapotimia. Na mtiini mwenyezi mungu na mtume wake katika mambo mlioamrishwa na mliokatazwa. Na wacheni kuzozana na kuhitalifiana. Hayo ndiyo yanayopelekea kupoteza nguvu na kushindwa. Na vumilieni mkipata shida za vita. Hakika mwenyezi mungu yuko pamoja na wanaovumilia, wakasubiri kwa kuwapa msaada na kuwaunga mkono na kuwalipa malipo mema. Wala msiwe kama wale waliotoka kwenye majumba yao na ghururi yani udanganyifu, kwa nguvu na neema walizonazo, wakajifahari na kujionyesha mbele za watu, wakitaka wasifiwe kwa ushujaa na ushindi. Na wao huku wanapinga watu katika njia za Mwenyezi Mungu na wanaupinga Uislamu. Na Mwenyezi Mungu amevizunguka vitendo vyao kwa ujuzi na uwezo. Na yeye atakuja walipa duniani na akhera. Na kumbukeni enyi waislamu, bali shetani alipokuja kuwazaini hawa washirikina kwa kuonyesha kuwa wayatendayo ni mazuri kwa uchochezi wake, akiwaambia hapana mtu yeyote anayeweza kuwashinda na akahakikishia kuwa yeye atawalinda na kuwanusuru. Yalipokutana makundi mawili katika vita, vitimbi vyake na uchochezi wake ukavunjika, akarejea nyuma na akajitoa nao akaogopa Mwenyezi Mungu asimwangamize. Na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu.